Eta esan bezala, eba, eh, ondarri begiratuko dugu datozen minutuetan, hogeita sortzi urtez Euskalderri jeltzaleak zuzenbutako ondarribiko udala, abotxanitze kudeatzen du orain, iru hilabete, hain justu, eta, bueno, ba, itzaki hartu dugu, hain justu, ba, Igor Enparan, aran eta, eh, alkatarekin hitz egiteko, Igor, egunon? Egunon, koldo eta baita e, guztiei ere. Bai, e, kainaren amazazpian altxazen nuen aginte makila, mm -hmm. deklarazio garbi batekin, haien berri eman genuen, garaia jetan ez gait itzazue jauregi honetan bakarrik utzi, esaldi horreko mhm. jartzen handi izan zuen, e, bai hemen antxetan, baita herrian ere, e, hori izan zenien herritarri, ez dakit zer nolako jauregia aurkitu duzute, gozen duten, sartzerakoan? Beno, ba, jauregia egia esan, antolakuntza saiakera behar garrantzitsu batekin topatu dugu. E, egia esan, bueno, ba, erentzi batzuk ere kudeatzea tokatu zaigu gogor xamarrak zirenak, baina bereziki nagarremenduko nuke, bueno, ba, antolakuntzan daukagun e, gabezia nabarmena dela e, udal barrura begirakoan, jauregiari barrurako begirako horretan e, nabarmendu nahi nukena. Eta gero, bueno, nik aipatzen nuen, ez gaitzazue jauregi honetan bakarrik utzi, izan ere, bueno, e, guk E, politika beste modu batean egiteko e, aurkeztu ginela aipatu genuen bai kanpainan eta baita aurretik egindako lanketan ere eta politika beste modu batean egitearen oinarria da ez dugula guk bakarrik egin nahi baizik partekatutako zerbait izatea mm. nahi dugula eta hortik zetorren eh, gure eskaera. Bai, e, udalak instituzio gisa eh, herritarren artean sinesgarritasuna galtzen joan dela ipatu izan du abotsanitzek azken urteetan eta hori berreskuratu beharra zegoela. E, udaletxeko ateak parez pare irekitzarekin batera badela e, keinu bat ohartu ez denarentza bat e, ba, parte hartzea sustatzeko justu ba, bideak. E, zabaltzen saiatu zarete epe labur honetan, e, mm -hmm. aporen saio edo saioekin, adibidez, Bai, e, azken bueno, hilabete hauetan nolako urratsak eman izan eh, dira. E, bai, bereziki jendearekin egotearen saiakera nik nabarmendu nahi nuke, ezta? Bai, auzo elkarteekin, beste kirol, eh, kultur, e, bai, komertziante elkarteekin elkartzearen saiakera e, nabarmendu nahi nuke, ez? Eragile askorekin elkartu gara, beste askorekin oraindik an bidea egiteko daukagu eta lehen aipatzen nuen barne antolakuntza gabe, daukagun gabezi hoien artean ba, bada bat e, bereziki ere mingarria dena ez parte hartzeko ibilbiderik edo ez daukatela herritarrek eta egia da e, lehendik ere egiten genuen irakurketan ba, e, bueno, ba, erritarrak urrundu egin zirela udalaren dinamikatik eta horren adierazlena barmenena da ez dagoela e, errestasunik erritarrek udalarekin harreman zuzen bat izatekoa, ez? Estrukturatu egin behar dugu, e, gu saiakera bat egiten ari gara uda honetan egin dugun saiakera izan da Ba, kolektiboekin edo norbanakoekin elkartzea ba, eskaera egiten zuten al, eta aldi izan dugun gure agendak utzi digun e kolektibo eta norbanako gehienekin elkartzeko saiakera egin dugu baina hori estrukturatu beharra dago E, eh, erritarren parte hartzeak estruktura bat behar du eta bueno, e, foru aldundiarekin elkarlankidetan egiteko asmoa dugu bileraren bat ere egina dugu ja da eta estrukturatuko dugu datozen hmm. hilabeteetan, baina nik uste dut e, nabaritu dugula gobernu taldean gaudenok, e, bereziki herritarrak ze beharra duten entzunak izatekoak eta erantzun bat jasotzekoak. E, naiz eta erantzuna beraien gustuko ez izan, e, bai harriduraz jasotzen aritu garela, ba, erantzuna emateak eta erantzun hori arrazoitzeak berak bakarrik eh, herritarra asetu egiten dula askotan, ez? Eta mm. horretan E, zaiakera erraldoi bat egin behar dugu, bai gu e, ordezkari gisa, baita e, erakundeak berak ere e, struktura gisa esartze, esarri behar dituen mekanismoetan mm, ere. E, parte hartzea estrukturatu behar da, eta gero herritarrako ohiturak hartu ez? Dudai gabe. Hori ez, da egun bestera. Dudai gabe, e, lehen aipatzen genuen konfiantzasko eremuen galera horrek edo herritarrak udaletik urrundu izan hori, e, ez egun batetik bestera berreskuratzen, baizik e, behin eta berriroko ko e, eginez lortuko dugu nolabait e, ba, erritarrak berriro e, erakundearen parte direla edo beraiek herritarrak gara azken finean erakunde publikoen e, jabe edo nolabait esateko eta herritarren norabiderik gabe agintariok egin dezakeguna, ba, ez da guztiz herriari begirakoa, baizik gure intereseri begirakoa izango da, eta hori ez da zuzena. Hmm. E, Uda honetan uste dut, arrantzale auzoko bizilagunekin ere bildu zinetela, esan nahi bet, e, auzoetan ere eta herrian arazoak ematen direnean, ba, e, ba, parte hartzea eta elgarrezketa bidea. E, Arko jauzo elkartea 2008 baten eratu zen, joan den, ur, asten izan genituen gurean ere, ba, e, mhm. irigintza antolamendu plan orokorari alegazioak aurkestekotan direlako. E, auzoekin ere, asma bauzue, ezagita auzo elkarteekin, egituratu daudenekin gutien ez. Bai, e, auzo elkarteekin, e, bereziki egituratuak daudenekin, mai inguru batean elkartu gara bi bider ez kerrea udara hontan edo ez dakit irugarren bat ere egin den, baina bi bider gutxien ez elkartu gara, eta gero ba, nolabaiteko arazo dugu gatazka duten auzo ezberdinetan ere izan gara, ez? Eh, zuk ongi adira duzu arrantzale auzoa, arrantzale auzokoak e, bueno, gatazka bat dute, beraien e, eh, atxeden aldia eta aizi, jendearen aizialdia ustartzen diren gune hoietan ba, nola bizi daitekeen ba, or, arazo, hmm. arazo bat dago eta horri nolabaiteko irten bide txikiak emanez saiatu gara, ez dugu guztiz asmatu, baino dudarik ez daukagu lanketa baten hasiera izan dela, eta lanketa horrek ibilbidea teukiko dula, baina baitare ere adibidez aipatuko dut e, alaiakekoekin elkartu naizela, e, bueno, beste hainbat eragileekin elkartu gerela, eh, beraien auzoetara junda eta beraien haotik entzuteko beraien gatazka edo bizituten arazoaren berri izateko, eta bueno, ba, horretan jarduteko asmo eta gogo guztia daukagu, badakit gure agendak ere murriztuak ere badirela, baina baserrietan izan gara, hainbat baserrietan izan gara, hainbat ere mudezberinetan izan gara, eta nik uste dut hori dela bidea eta lehen aipatzen nuen jendeak eskertzen dula, naiz eta ezetz esan behar, justifikatutako ezetz baten aurrean jendeak ulertu egiten du, eta e, nolabait parte sentitzen da e, daukagun erakundeaz. Mm -hmm. e, Igorra, ja, esan esandakoekin eta oposizian eh, zeinetela ere, ba, e, esandakoekin jokatu duzutela esango zenuke, iru hilabete hauetan, esan nahi baita, eh? ba, kenioeterako behar bada besterik ez duela eman, ba, iru hileko laburronek, e, baina egin bituzu e, batzuk. Bai. E, ba, dibidez, ba, lorezainen langatazka kudeatu eta nola kudeatu den, mm besteak beste. Bai, bueno, bentsa saiakera egin dugu e, gure koherentzia nabarmentzeko eta ba, aldaketarako apustua egiten genuen horretan herritarrek e, gehiengo zioten e, udalean gauzak beste modu batera egin behar direnaren ideia horri eta bai, nik uste dut e, nabarmen xamarra badela beste modu batean ari gerela kudeatzen gauzak, ezta? da, e, bai, e, lorezainen grebaren kasua, ban nere ustez oso modu egokian kudeatu da, udalak ez du e, inolako kompromiso idatzizkorik egin behar izan, gatazka hori konpondua izateko, eta e, udagaraian izan dela kontutan hartuta eta hmm. ba, e, eramaki zuen ibilbide okerra kontutan hartuta, ba, nik esango nuke oso denbora arrazoizko batean e, bideratzea lortu den e, gatazkaren konponbide bat izan dela ez. E, beste greba batzuk eta beste e, konponbide mota batzuetakoa emantzaiela, e, eh, bueno, ba, uste dut gure kasuan ezberdin jokatu dugula, baina e, oso efektiboak izan garela, ez? E, aipatu nahiko nuke, ba, e, aten putzua e, bai. bueno, ba, tintarekin edo e, bueno, e, zikindu zenean, ba, kritika handiak jaso ditut ba, luzaroan egontzelako e, ur hori gorri kolorekoa edo, baina oso garbi daukat kudak eta e, bueno, e, ekintza horrena ere oso nahi zantzela. Hau da, ere babestu aztertu eh, zer den e, bueno, e, putz horretan botatakoa. E, kutsadura ekidin eta gero irtenbiderik onena ematea edo saneamendu bitarteko irtenbide e, arrazoizko, ekonomikoki arrazoizko bat ematea, bai, ba, egunak luzatzea ekarri zuen, baina kudeak eta ikuspegi batetik, egin behar ziren urrats guzti guztiak egin ziren eta presioa koldo esan beharra daukat oso handia izan zela, hmm. lehenengo egunetik atera behartzela, garbitu behartzela e, zera e, putzu hori edo ez, eta hori ateratzeko zisterna bitarteko kamioiak ekarri barren ditula, hiru kamioi eta e, aurrekontu Eh, astronomiko bateta ari ginen eta azkenean oso e, bueno, bi aste hiru asteko denborako eh, e, epe batean irungo jaiak ere bertan topatu harrapatu zituelako eta hor ba jai egun batzu zeudela eta ba, egun batzuk ere gehiago luzatu zen baina kudeak eta ikuspegi batetik e, babestu baloratu eta ekin izan zen eta horrela egitea da gure asmoa ba, estetikari baino garrantzi gehiago edukiari emanez. Hmm. orain kudeatzen, ari, ari da botxanitz, e, ba, kenioak aipatu ditugu eta koherentzia, e, eh, hautezkunde garaietan eta lehenagotik ere aipatu zenuten, e, eh, alkat eta karguen soldatak apaltzeko erabaki hartuko zenutela, iritsi eta bezain pronto, eta aldi berean, e, oposizioko taldei ere asignazio txukun bat eskainiz gainera. E, ez dakit oposizio ba, lan eraiki garria egiteko dedikazioa behar delako, hori sinetsita, Dudari gabe. E, eh, dudari gabe, gu ere oposizioan izandakoa gara, guk ezagutzen dugu herria zer den, herrigintzan lanean aritzea zer den, eta horrek eskatzen dituen baliabideak ezagutzen ditugu, eta noski e, kudeaketan aritzeko behar da, dedikazio handia behar da, baina oposizioan aritzeko ere behar da, e, denbora eskaini, eta horregatik pentsatu genuen egokia zela, e, bueno, ba, politikarientzako de, eh, dedikatutako asignazio guzti horien batura hartu eskero aldaketa hundirik ez ematea, baina bai agintean zeudenen e, soldatak apaldu eta oposizioan zeudenen eh, soldatak e, neurri batean ba, balioan jarri ez, eta hor oreka bat bilatzea izan zen asmoa. Baino nik orain ja hiru hilabete pasa diren honetan bai aipatu beharra daukat e, bueno, e, kudeaketzeko plan bat behar daukagula, ez? Eta gobernu plan batean lanean bagabiltzala, ez? Eta uste dut hori gaur egun esan dezakedan e, bueno, ba, lanketari garrantzitsuena egiten ari gerena da gobernu plana egin behar dugula, ez? Datozen lau urtetarako zer egiteko asmoa dugun, noiz egiteko asmoa ditugun mm. eta e, herritarrekin partekatuta izan behar du gardentasun osoz eta baloratzeko herritarrek gure lana baloratzeko tresna bat egin nahi dugu. Mm. Berera galtuko dizut, eh? bai. Ba, asmoi buruz ere. Mhm. Eh, aipatu, ere, beno, ba, beste esaldi batekin geratu ginela, bere momentuan desberdin pentsatu, ez dakit ondo esango dudan, desberdin sentitu edo eh, maitatzen duen herritar guztien alkate izateko asmoa zenuela, mhm. eh alkate izendatu bezain pronto ere egin genuen elkarrezketa eta nabarmendu zenuen, ez? E, benetan arduratzen zaitula, ba, ondarri bitar guztiak ongi ordezkatzea, guztiak, ondarri da New York, baina masazpin mila lagun eta denen neurrira, edo gustora zaila da hori. Begira, koldo bai, nik hau ja maila pertsonalean ere bai. esaten detez. oso harronago, e, neurri, bueno, aipatutako hitz hoiekin oso harronago oso sinistutan agolako, herritar guztiontzat e, gobernatzeko gaudela, eta herritarrak hain dira heterogeneoak ba, herritar guztiontzat e, gobernatzeko norberaren berezitasunak ere kontutan izan behar direla, ez? Eta neurri batean, ba, ondariko jaietan e, urrezko e, eh, iri, urrezko domina, e, eh, iriko domina entregatu genuen horretan, ba, aipatzen nuen Ba, neurri batean herri kontserbadorea zenaren edo ustea bagenuela, ez? Eta ezberdin maitatu, ezberdin sentitu, ezberdin sinistu, ezberdin bizi den horrek garai batean edo ni txikian itzenean beintzat ba zailtasunak eh, pairatzen zituen herrian bizitzerako garaian, ez? Eta herritarrek erakutsi digute hori ja gaindituta dagoela. Eta mm. transexuala eta e, bueno, arte egintzan lanean dabilen pertsona batek e, urrezko domina jasotzeko herritarren parte hartzearekin boska gehien euki duen pertsona izan da, ez? Eta hori da adirazle nagusiena nola posiblea den herri batean norberak nahi duen bezala bizita edo alduen bezala bizita eh, errespetu guztiarekin mundu beste guztionzat E, baino nolabait errekonozimendu bat izatea, ez? Eta gu txikia ginenean, ba, gizarte bezala gai ez ginenok babesteko desberdin bizi zuten horiek, ba gaur egun errekonozimendu bat egiten dugu, ez? Eta horri balio handia eman nahi diot eta bereziki postu nau eta oso unkigarria izan zen eretzako, ba, herri bezala gai izan garelako urrats kualitatibo bat aurrera emateko eta ja eh, kolektibo bat gara, komunitate bat gara, baina norberak ere bere izaera e, eskubide eta askatasun osoa duela. Bai, Igor, ondarriko jaiak aipatu dituzu, urratxe kualitatiboa zentzu horretan, e, alardeari dagokionez, beno joan den astean plazaratu zenuen e, oharra, edo gutuna balorazio eginez, kenuen urtea izan da, e, udal egindakoak eta eragileen partetik, ba, mingarritza jo izan bituzunak eh, ere, e, nabarmentzen zen ditu noar horretan, aurrera pausu garrantzitsua eman dela uste guzu, aurtengoan? E, esango nuke aurrera pausu garrantzitsurik ez dela eman, sakoneko aurrera pausurik ez dela eman, bai eman dela instituzioekiko e, urrats bat, eta urrats hori garrantzitsua dela, eta balioan jarri nahi dut, izan ere... Bueno, Gatazka bat bizi dugunaren errekonozimendua egiten dugu bai ondarribiko udaleko talde politiko guztiok, baina baita ere eh, Euskal Autonomia erkidegoko beste instituzio guztiek ere, eta eh, gatazka horren aurrean eh, elkarrizketa izan behar duela konponbiderako tresna ere, instituzio guztiok bat egin dugu, ez? Eta hori bada e, urrats kualitatibo bat eta denok e, adierazi dugu horretan implikazioa. Bizualki ere ikusi ahal izan dugu egondu gerela instituzioak harrera egiten duen gunean E, instituzio guztietako, e, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio guztietako e, ordezkariak. Eta hori bai balioan jarri nahi nuke. Beste alde batetik, bai esango dut, uda honetan zehar, era, alardearen inguruan lanean dabiltzan eragile guztie guztiekin, edo behintzat nidakidan guztiekin, kontaktua lortu dugun guztiekin, e, bileraren bat gutxienez egin dugula, hainbat eragilekin, hiru edo lau bilera ere, e, ordu hmm. asko pasatu ditut, e, alardearen inguruan hitz egiten, aurtengo alardea ba, modu baketsu eta lasai batean biziz zedin. Eta horretan esan beharra daukat, e, bueno, ba, nik badauka sentsazioa garbi jokatu izanarena, e, garbi adierazi izanarena eragile ezberdinei zertarako aukera geneukan eta zertarako ez geneukan, zer eman genezaken eta zer ezin genuen eman, uste dut eskuzabal ere jokatu dudala, eragile desberdinekin, eta neurri batean ba, alarde egunean bizitutako tentsio guzti hori ekiditeko zen egindako lan guztia, eta aurten esan beharra dukat alarde egunean ere tentsio handia bizitu nuela, bizitu genuela nik uste dut guztiok, e, Keinuetan ere, ba, gondire keinu batzuk lehen aipatu duan bezala, ba, oso balioan jartzekoak, baina beste keinu batzuk ere aurre hitz egin gabe genituenak eta bueno, ba, arridura sartu dituenak eta mingarriak izan direnak berak ere e, egon direla aipatu nahiko nuke eta bueno, bukatzeko esan horrek ez diala loak entzen, ez animoa galtzen, galdu arazten barkatu. E, horrek ematen didana da indarra e, ekiteko, jarduteko, e, ez dut itxoingo bederatzi hilabete e, berriro izketaldiak egiten saiatzeko, baizik nik lehen bailen saiatuko naiz, eragile guztiekin berriro elkartzen, eragile guztiekin lanketa bat egiten, eta eragile guzti implikatzen ondarbian herritarrok elkar bizitzeko beharrezkoa ditugun e, oinarrizko akordioak behar ditugula, ez? Eta, bueno, ni behintzat esan beharra dokat, e, buru belarri jardungo doala horretan. Mm-hmm. E, jaizkibel mm. e, kompainiak berak e, batzararen ondotik e, balorazio egindu azken ordu hauetan, aitortu dute, lema kolpe bat sentitu dute, lanola baitere komunikazioan udalarekin, e, udalaren jarreran ere, baina aipatzen zenun ez, duzula behatzi jabete itxango, e, eh, abendua baino lehen e, eh, mai baten eratzeko eh, beharra eta exigitu du nola baitere jaizkibelek daudenekin, gauza badazu e, bileraz bilera joan analizatea eta preste mhm. egotea, baina elkarrizketa denen artean mai baten bueltan eman beharko litzake, baldintzak ematen dira? Eragile guztiek, nik uste dut ezetz, baina bai esan beharra daukat, eragile guztiei adirazide dela, neren haia hori dela, el, ezberdinen arteko mai baten e, elkar, elkartzea, ezta? Eta ezberdin pentsatzen duten mai hori, hori ez dakit gaur e, noiz jarriko den martxan, izan ere, iruditzen zait, e, ezberdinen arteko akordioa ezinbestekoa dela, berdin pentsatzen dutenen arteko akordio bat baino eta neurri horretan e, guk talde guztiei adirazi diegu zeinekin e, ari garen lanean, e, zeinen aholkularitzapean ari garen lanean, e, udalean badaude pertsona batzuk, bueno, udalean baino herrian badaude pertsona batzuk, e, urteak dara matzetela errastatzaile bezala lanean, eta errestatzaile hoiengan konfidantza ososoa daukat eta bai uste dudana da e, eragileek e, esan baino edo exigitu baino nolakoa izan berdun udalari edo erakundari utzi bartzaiola E, lidertza hori hartzen, uste dut konpromisoa adierazi dudala, e, badakit egingo dudala saiakera, orain, eragile ezberdinekin ari naiz hitz egiten, ezberdin pentsatu eta ezberdin jokatzen duten erabile, eragileekin ari naiz hitziten eta e, nik uste dut badaukagula legitimidadea guk erabakitzekoa noiz eta zein modutan eman behar den ezberdinen arteko mai horretako e, elkarrizketa saio hori. Orduan, e, ni jarraituko dut denekin hitz egiten edo bintzat nire asmoa hori izango da eta erabakiko dut noski noiz den momentua eta zein modutan izan behar duen ezberdinen arteko elkarrizketa hori. Baina horrek ez dukentzen, Herritarren arteko elkarrizketak ere e, sustatu behar ez ditugunik. Guk uste dugu oso importantea dela herritarrak e, beraien arteko e, espazio seguruak eta erosoak euki behar dituztela alardearen auzia hitz egiteko. Eta hori ere izango da lan, nire lan hildo, bueno nere e, guk gobernatzen dugun edo gobernu talde honen lan hildo nagusi bat. Eta bi bil izan behar du bata eragileekin, baina beste bat zalantzari gabe e, herrian oinarrian dauden pertsonekin e, elkarrizketak sustatu behar dira eta jendeak ikusi behar du e, adiskidetzearen beharra badaukagula, ez? Eta elkar bizitu nahi ditugula jaiak eta horretan nik uste dut ibilbide ur, e, handia daukagula jorratzeko hmm. baita Hori izan behar adiskidetu beharra nahi e, horren zortzian, mhm. hori da ez ez? Dudari gabe, e, hogeita zazpi ez edo gatazka piztu zenetik, ba, gotortutako e, egoera batean bizi gara, eta iruditzen zaite ezinbestean bestean herritarren artean ba, ba ja oinarri nahikoak bereziki gazteetan nabarmena da, ez? E, nola bizitzen duten jaia asko ere modu naturalago batean, eta gure adinekoak pertsona helduagoak gerenek baditugun, ba, zera, e, ez dakit nola esan, bizipen gehiago, ez, motxilan karga gehiago daukagu, eta baditugu arazo gehiago, baina uste dut adiskidetze bat ezinbestekoa daukagula, naiz eta eh, nire naia eguneko egunean betetzen esten, e, eh, kontutan euki behar nire parean dagoen e, zauriak edo minak ere badaudela eta elkar ulertu beharra daukagula eta nik uste dut ez, atzera bueltarik ez daukan e, prozesu batean gaudela, ez dakidana da, noiz e, emango den adizkidetze hori, baino horretarako ez daukasan lantzarik bidea jarri behar ditugula eta lanketak egin behar ditugula e, ulertzeko kapaz geren herri bat gerelako. Hmm. Igorren paran, eh, alkate izendatu berrian, antxete irratian, pazientzia askatu beharretan zinela itortu zenuen, herritarrei aldaketa sakonek denbora behar dutelako, ikastute politiko berriaren abiatze hontan, pentsatzeko dagoeneko 2008 udala udalaurreko ontuetan ere ba, murgilduak ibiliko zaretela, udalgintzan, e, behin martxa hartutan ere, ez dakit zer esango egin ondarre bitarrei, zein asmo dituzue e, ikasturte honetan. Bueno, ba, egin nahi duguna da ikasturte honetan lehenengo eta behin e, bueno, gobernu plana eta baita aurrekontuak berak ere lantzen ari gara. Nik garrantzi gehiago emango diot momentu honetan gobernu plana egiteari, izan ere horra dieraziko dugu gure lau urteko ibilbide honetan egiteko asmoa daukaguna. E, denboraz, esarria urte bakoitzean ze e, proiektu egin nahi ditugun e, bueno, e, gobernu plan hori dinamikoa izan behar du, neurgarria izan behar du, herritarrek neurtzeko e, aukera euki behar dute, eta parte hartzean oinarritutakoa izatea gustatuko litzaidake. Horrela, e, ez du esan nahi, lau urtetan proiektu horiek bakarrik gauzatzeko asmoa izango dugunik, e, egunerokoan suertatzen dire arazo eta aukera berri batzuk, baino mm-hmm. bai nahi dugu ezarri lau urtetan egingo dugun ibilbidean zein den gure konpromisoa. Neurri batean lotuta dago, e, bueno, ba, kampainan aurkeztu genuen programarekin, baino E, udal langileekin ere elkarbanatu beharra daukagu eta gustatuko litzaidake baita ere e, oposizioko beste taldeek ere neurriren bat e, edo batzuk e, proposatu nahi badituzte aukera bat izan dezatela, ez? Ordan parte hartzailea izan behar duen plan bada eta noski plan hori gauzatzeko aurrekontuak behar ditugu. Eta mm. aurrekontuak azarorako onartu beharrean gaude, edo nahian gaude, eta lanketa hori ere abiatuta daukagu, astapenean gaude. Baina nik uste dut udazken honetan e, lehen eskatzen duen pazientzia hori udazken honetan ezagutu beharko genituzke bai zein den gure laurtetarako asmoa eta bereziki e, lehenengo ekitaldi honetan burutuko ditugun proiektuak definituko ditugu bai aurrekontuaren bitartez baita e, legealdi planan ezarriko ditugun lehenengo helburuen bitartez mm, ere. E, diruz ez da bilgaizki? Udala. Ez, baliabide ekonomiko oparoak ditu udalak, nik uste dut e, hori ez dela gura arazoa, baina arazoa gehiago da nola gauzatu, gauzatzen ditugun, e, ditugun gati jasotzen ditugun baliabide guzti horiek. Beharrak ere ez dire e, makalak herrian ditugunak, herritarrek bizitzen dituzten beharrak ez dire makalak, eta bueno, garen garenez eta sinistuta gaude herrian bizitzek, merezi duela, hmm. ba hor eh, esfortzu handiak egin behar eta neurri honetan badaude eh, egongo dira, eta horrela adieraziko ditugu udazken honetan, e, epe laburreko eta mm, ekarpen handiegirik behar ez dituzten proiektuak, baina baita bere ongo dire, ekarpen ekonomika handiak exigitzen duten eta denbora lerroan ba, e, luzeagoak izango diren proiektuak ere, eta hoiek mm. ustartu behar ditugu, ba, gaurdan ikasita eta bueno, publiko egingo ditugu noski, eta bueno, espero dut e, erantzutea hasieratik esan dugu gauzak egiteko modu ezberdin horri. Hmm. Eh, herrian argi dago e, eh, apoak baldintzatzen duela garapen oro, eh, nola nahi ere bazintzuk dira ez dakite e, azkarrenak behar dituzten gaiak edo behar gorrienak une honetan? Bai, bueno, nik uste dut lehen aipatu dut. Ez dugu zerrenda luze bat baina. Ez, baina lehen, oso garbi aipatu dut. Hmm parte hartze edo herriarekiko herritarrak udalarekiko duten harreman hori estuago egin behar dugu eta horretarako ja baz, bazen ordutegia eta e, bazen zerbitzua aldatzeko e, lan eta bagabiltza. E, nik nahi nuke ez izatea herritarren harreta zerbitzua soilik baita herritarren harreta zerbitzua aparte parte hartzeko bulegoa izatea, ez? Eta mhm. E, horretan lanketa batzuk egin behar ditugu bulegoan bertan, pertsonalaz doitu behar dugu ere, eta hori izango da e, estrategikoa den gauza bat berdintasun saia, berdintasun teknikariarekin, uste dut hori badela aspalditik daukagun gabezi nabarmen, nabarmen bat, eta horretan ere epela hurrean jarduteko aukera eukiko dugu e, sakonekoagoak aipatzerako garaian e, etxe bizitza, zalantzarik gabe, babes ofizialeko etxe bizitzak lehen etxi behar ditugu eta etxe bizitzaren inguruan hausnarketa bat egin behar du eta horretan E, bueno, ba, e, inalak edo e, saiakerak ja bertatik hasiak gaude egiten e, aurreratu dezaket gaur hemen presako etxeak egiteko prozedura martxan dagoela eta bilduko garela legealdi honetan babes ofizialeko beste etxe e, proiektu bat eh, egitekoa, naiz eta apoa ez dugun onartua izango, mm. baina erakutsiko dugu egin egin zitekela e, ez bakarrik presako babestutako etxe bizitzak, baizik beste promozio bat gutxienez gehiago egiteko asmoa badaukagu, eta bestaldetik aparkalekuen arazoari erantzutea, ez? Zalantzari gabe badaukago herrian aparkatzeko arazo nabarmen bat, eta horri ere erantzun behar dugu. Eta gero daude, egun da berroita mar bat ekimen, ba, denbora lerroan zehar eta e, definitzen ari gerenak, eta horiek guztiak ba, eskertuko hmm. nuke, e, udazkenera itxoitea, eta e, aurkeztuko ditugu publikokin publikoki noski gure asmo eta nahi guztia. Angira, ba pizkenaka <laughs> Jo bai. gara, momentuz ba azken hilia bete hauetako valorazioa eta eh, aurrera begirako txiki bat eh, egin dugu Igor Enparan esker mila eh gurean izanagatik. Mila esker zuei eta nahi duzuen arteko do. E, eh, izan